Merhaba, bugünkü programımızda İrlandalı yazar William Trevor'ın bir kitabı var. Felicia'nın Yolculuğu. 1994'te yayımlandı ve yazara Whitbread ödülünü kazandırdı. Aynı adla uyarlanan filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Ararat filminden hatırlayacağınız Atom Egoyan. Felicia'nın yolculuğu Çevrildiği 1999 yılında Cannes Film Festivali açılış filmi olmasının yanı sıra bir sonraki yıl 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali sırasında da sinemalarda gösterildi. Her zamanki gibi önce yazardan biraz bahsedelim. William Trevor 1928 yılında İrlanda'da küçük bir kasabada doğmuş. Yazarlığa başlamadan önce bir süre öğretmenlik yapmış ve bir reklam ajansında çalışmış. Heykel çalışmalarını ise Dublin ve Londra'da sergilemiş. Romanlarının yanı sıra kısa öyküler, tiyatro, radyo ve televizyon için oyunlarda yazmış. Yorumculara göre Trevor, eserlerinde sıra dışı kişiler ve cinsel sapmalarla süslenmiş kara mizaha yer verir. Aynı zamanda İrlanda siyasal tarihini ortaya koyan hikayelerde kullanır. Eserde de Felicia'nın babası koyu bir milliyetçi. Kasaba sahnelerinde e, birkaç İrlanda baladı duymak babanın ülkenin tarihi ile konuşmalarına güzel bir fon oluşturuyor. Dinleyelim. Ee, Felicia'nın doğduğu yer ile e, gittiği şehir, yolculuğa çıktığı şehir e, her açıdan birbirinden çok farklı. Sakin, basit ve yemyeşil e, manzaralardan sonra ee, sanayi tesislerinin görüntüleri arasında e, zıtlık e, metinde pek dikkat çekmeyebiliyor. Ama filmde biraz da rahatsız eden bir müzikle daha da belirginleşiyor. Ee, filmde bir süre sonra e, Felicia'nın yolculuğu ve yazgısı e, kitaptan ayrılıyor. Egoyan e, bir noktadan sonra e, Felicia'nın kendini adeta akıntıya bırakmasına razı olmamış. Dolayısıyla da filmi e, farklı bir mesajla bitirmiş. E, belki de Cassidy'nin o duru güzelliğini bozmak istemedi. Evet eserin diğer baş kişisi Bay Hildich'a gelince Saygın bir yere sahip yeme içme müdürünün arkasındaki son derece karmaşık ve bir o kadar da ürkütücü bir kişilik var. Metine eklenen anne karakteri e, seyircinin Hildiçi daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu rolü ise yönetmenin eşi üstlenmiş, çok da başarılı olmuş. Bob Hoskins'in e, canlandırması ile dünyadaki bu en yalnız adama e, zamanla sempati duymaya başlıyorsunuz seyrederken. Halbuki e, kitabı okurken e, sık sık terleyen e, çok daha iri yarı birini düşlüyorsunuz. E, dediğim gibi Hoskins'in yüz ifadesi e, buna meydan vermiyor. Filmde okura güzel bir sürpriz var. E, sancılı geçen sayfalardan sonra iki misyoner e, ve Hilditch'in bahçedeki sahnesi. Metni bilenlerin bu iş nasıl son bulacak diye sabırsızlanmaya başladığı anda bu sahne yer alıyor. Buna Trevor'ın kara mizah anlayışına uygun oldukça güzel bir özet diyebiliriz. Sonuçta Trevor'ın romanı bir duygusal korku filmi olarak karşımızda. Programı Hildreth'in büyük bir tutkuyla dinlediği 1950'lere ait plaklarından bir parçayla bitirelim. What a wonderful world we would live in with hatred and love reconciled if we only showed each other the faith in the heart of a child. What a wonderful What a wonderful place it would be if we had the faith of a child to act and the eyes of a child to see. Then trust would replace suspicion and hope would replace.